նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է Ռուստամարաթոն 2018-ի շրջանակներում կազմակերպված տարեկան ընդունելությանը։ Ստեփանակերտում կկառուցվի երկու նոր մանկապարտեզ։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունում քննարկել են Արցախի հետ գործակցության առնչվող հարցեր։ Վազգենաշինի միջնակարգ դպրոցի երիտասարդ մանկավարժը հեշտությամբ մուտք է գործել աշակերտների ներաշխար։ Մարտունի քաղաքում առաջնահերթ խնդիր է մնում սանմակրումը։ Աննա Հակոբյանը հանդիպել է 1990-ից 94 թվականներին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ զոհվածների ընտանիքների աջակցություն հասարակական կազմակերպության անդամների հետ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասն Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 19-ին եւ 20-ին Լոս Անջելեսում հանդիպումներ է ունեցել սոցիալ ժողովրդավարական հնչակյան կուսակցության կենտրոնական եւ արևմտյան Ամերիկայի վարչական մարմնի Ռամկավար ազատական կուսակցության Արևմտյան Ամերիկայի շրջանային վարչության եւ Հուիդա Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի պատասխանատուների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, Արցախ-Սփյուռք համագործակցությունը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը պահանջված եւ օգտակար է համարել նման հանդիպումները, գոհունակությամբ նշելով, որ դրանք դարձել են բարբերական։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 20-ին այցելել է հայ առաքելական եկեղեցու Մեծիտան Ընկիլիկյո Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարան եւ հանդիպել թեմի առաջնորդ Մուշեղ arczepiskopos Martirosyan-ի ազգային կենտրոնական ու թեմական վարչության անդամների եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ընթացքում արծարծվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, հայրենիք սփյուռք կապերին առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Մեծիտան Ընկիլիկյո հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմին Արցախի նկատմամբ հատուկ ուշադրություն ցուցաբերելու համար, բարձր գնահատելով նրա դերը հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման, համազգային խնդիրների լուծման եւ հայապահպանության գործում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբուրտյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 20-ին Լոս Անջելես քաղաքում մասնակցել է հերոստամարաթոն 2018-ի շրջանակներում կազմակերպված տարեկան ընդունելությանը։ Իր ելույթում նախագահը Հայաստան համայեկական հիմնադրամի խողովակներով Արցախում իրականացված աշխատանքը որակել է հսկայածավալ, խորին երախտագիտություն հայտնելով բոլոր նրանց, ովքեր մշտական աջակցություն են ցուցաբերում Արցախին կարևորագույն ռազմավարական ծրագրերի իրականացման գործում։ Ամերիկահայությունը, մասնավորապես Կալիֆոռնիայի հատվածը, մեր ամենակազմակերպված համայնքներից մեկն է, եւ ամեն անգամ այցելելով այստեղ մենք յուրահատուկ լիցք ենք ստանում տեսնելով հայրենասեր, հայրենիքի հոգսերով ապրող, հոգովը սրտով նրա անբաժան մասը կազմող մեր հայրենակիցներին։ Հայ մնալու, հայությունը պահպանելու այդ բարդ առաքելությունը դուք կատարում եք պատվով, շեշտել է Բակո Սահակյանը։ Անդրադառնալով հերոստամարաթոն 2018-ի շրջանակներում նախատեսվող աշխատանքներին, նախագահը նշել է, որ դրանց իրականացումը կարևոր դերակատարություն կունենա մեր հանրապետության էներգետիկ եւ բարենային անվտանգության ապահովման գործում։ Երկրի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ ինչպես միշտ այս անգամ եւս միասնական ջանքերով կյանքի կկոչվեն բոլոր նախատեսված ծրագրերը։ Վաղը Լոս Անջելեսում կկայանա Հայաստան համայնական հիմնադրամի տարեկան դրամահավաքը։ Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը կոչ է անում ակտիվորեն մասնակցել դրամահավաքին, որի հավաքագրված միջոցներն այս անգամ եւս ուղղվելու են Մայր Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսությունների զարգացմանը։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Արցախում մեծ ծրագրեր է իրականացրել։ Այսօր Արցախը անճանաչելի է դարձել եւ դրա մեջ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի մասնավորապես ձեր դերը շատ կարեւոր է։ Այս տարի Հայաստան համայնքական հիմնադրամը ներկայացնում է ծրագիր ուղված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տնտեսության զարգացմանը կաթիլային համակարգ, խորքային հորեր, արևային էներգետիկա, դրանք այն ուղղություններն են, որոնք ապագան են մեր երկրի։ Տեխնոլոգիաների ներդրումը տնտեսության մեջ այսօր կարևոր է։ Մրցունակ տնտեսություն ունենալու համար առաջին հերթին պետք է ունենալ գրագետ տնտեսավարություն, իսկ դա պահանջում է տեխնոլոգիաների ներդրում։ Համոզված եմ, որ այնինչ այսօր մենք միասին համահայկական ուժերով հավաքագրենք, ուղղվելու է հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ապագայի։ Նաև ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ այս տարիների ընթացքում մանավանդ վերջին տարվա փորձը ուղված կաթիլային համակարգի, խորքային հորերի եւ էներգետիկայի արևային արդեն իր դերակատարություն ու մասնակցություն ունի։ Եվ մենք ականատեսն ենք լինելու տարիների ընթացքում ինչ կարևոր դեր է խաղալու Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսության համար։ Նորից ուզում եմ համոզված հայտարարել, որ համահայկական ուժերով այսօր հավաքագրված մեր բոլոր ռեսուրսները նպատակին են ծառայելու եւ այսօր կարեւոր է նոր Հայաստանի պարագայում համախմբված ազգային այսօրվա մեր միասնության պարագայում եւ ուզում եմ այսօր եւս ասել, որ մենք միասին ենք։ Սփյուռքահայ մեր եղբայրների հետ պայմանավորվածության համաձայն Ստեփանակերտում շուտով երկու նոր մանկապարտեզ կկառուցվի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է նախագահի խորհրդական հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Արայիկ Հարությունյանը։ Նրա տեղեկացմամբ, բացի նշվածից, բարերար Վլադիմիր Ավակյանցի հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ տեղերում արկա շենքերի կապիտալ վերանորոգման եւ վերակառուցման աշխատանքներից հետո մանկապարտեզներ կբացվեն նաեւ Մարտունու շրջանի Խնուշինակ եւ Հերհեր համայնքներում, իսկ Արմիր շուկայի մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքը հիմնովին կվերանորոգվի։ Պարոն Ավակյանցի հետ պայմանավորվել ենք նաև Մարտակերտ, Մարտունի եւ Հադրուտ քաղաքներում կառուցել նոր մարզադահլիճներ հագեցած ժամանակակից մարզագույքով, իսկ Ստեփանակերտում ավելի քան 2000 մետր տարածքի վրա կկառուցվի խոշոր մարզական համալիր, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի առաջին տեղակալ Արմեն Փամբողչյանը Նոյեմբերի 29-ին ընդունել է Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Տիգրան Թորոսյանին եւ նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Արայիկ Պողոսյանին։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել երկու հայկական պետությունների միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրի մի շարք դրույթների, գործակցության շրջանակներն ընդլայնելու գործնական քայլերին։ Քննարկվել են միջպետական կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներին, տաքսի ծառայություններին, մեքենաների տեղզնությանը, ավտոկայանների գործունեության առնչվող մի շարք հարցեր։ Արմեն Փամբողջյանը Արցախի գործընկերներին ներկայացրել է նաև փոխադրումների ոլորտում Հայաստանի վերջին շրջանի փորձը, մանրամասն էլ միասնական երթուղային ցանցի, միասնական օպերատորի ծրագրի ներդրման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Քննարկվել է դրանք Արցախում եւս կիրառելու հնարավորությունները։ Մարտունի քաղաքում առաջնահերթ խնդիր է մնում սանմակրումը։ Շրջկենտրոնում աղբահանությունն իրականացվում է Վարանդաշին Փակ Պաշնետիրական ընկերությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Ընկերության տնօրեն Արտուր Մուսայելյանը նշեց, որ ախտահանությունը շրջենտրոնում բնականոն հունով է ընթանում։ Միայն բնակչությանը կոչ է անում ժամանակին մարևվճարները։ Մարտունի քաղաքի տարածքները բաժանված են երկու մասի։ Ախտահանությունը իրականացվում է երկու ախտահավաք մեքենայի միջոցով, որից մեկն աշխատում է խափանումներով ուստի հիմնական ծանրաբերվածություն ընկնում է մեկ մեքենայի վրա։ Ընկերության տնօրենը ընդգծում է, բնակչությունը շատ հաճախ չի տարբերում, որ քաղաքի փողոցներում տեղադրված աղբարկղերը նախատեսված են կենցաղային եւ ոչ թե շինարարական աղբի կամ կենցաղային կոշտափոների համար։ Աղբարկղում շինարարական աղբի եւ թափոների արկայությունը դժվարացումներ են առաջացնում աղբահանություն իրականացնելիս եւ փչացնում են աղբարկղը։ Արտուր Մուսայելյանը հավաստիացնում է յուրաքանչյուր օրական սպասարկման հնարավորությունը կազմ պատկանում է 30-ից 35 աղբարկը։ Երկար տարիներ քաղաքի աղբը հավաքվում էր Մուխանանք տարածքի աղբանոցում։ 2018 թվականին աղբանոցում ընկերության կողմից իրականացել լայնածավալ աշխատանքներ, որոնց արդյունքում վերահսահագործարկվել է եւս 2 տարով։ 4 ամիս է քաղաքում աղբահանություն իրականացվում է երեկոյան ժամերին, որտեղի թափարող կենթանիները չհասնեն կապել աղբար գղերի աղբը։ Ընկերությունն անում է հնարավոր ամեն բան քաղաքի մակրությունը պատշաճ մակարդակի հասնելու համար, որովհետև վերջինս մեր առողջության պահպանման առաջին ու ամենակարևոր նախապայմանն է։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցում է դասավանդում հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Հեղնար Գրիգորյանը։ Կարճ ժամանակամիջոցում ընդամենը 2 տարում երիտասարդ մանկավարժը կարողացել է հեշտությամբ մուտք գործել աշակերտների ներաշխարհ։ Ինչպես է դա նրան հաջողվել, Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Վազգենաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցում առավել շատ կարելի է հանդիպել երիտասարդ մանկավարժների։ Կրթօջախի տնորենի խոսքով պետք է առավել տեղ տալ երիտասարդներին, որ เป զի նրանք լայն հնարավորություն ստանալով կատարելագործվեն իրենց մասնագիտությունների մեջ, հետագայում դառնան արժանի մանկավարժներ։ Ավարտելով Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզու եւ գրականության բաժինը Հեղնար Գրիգորյանն անմիջապես մանկավարժական աշխատանքի է անցել Վազգենաշենում։ Իրականացել է Հեղնարի վաղեմի երազանքը եւ այսօր նա արդեն ուսուցչուհի է։ Երիտասարդ տարիք է եւ նոր եք աշխատանքի անում։ Երկրորդ տարին է։ Ես եմ մտնել դասարան եւ անմիջապես այդքան երիտասարդ լինելով հանդերձ աշակերտներին գրավել։ Հաջողում է։ Նախ առաջին հերթին աշակերտները միշտ երիտասարդ ուսուցիչներին սիրում են, ինչը տարիքային տարբերությամբ է որոշվում եւ այն, որ ես հենց փոքրուց երազել եմ դառնալ ուսուցչուհի։ Այսինքն ես այն գործում եմ, որը միշտ երազել եմ եւ իմ գործը սիրելով երեխաները նկատում են, որ սիրում զարգացնում եմ եւ իմ աշխատանքը եւ իրենց եւ հենց դրանով մեր կոնտակտը ստացվում է հաջող Երիտասարդ ուսուցչուհին, ինչպես ինքն է ասում, հեշտությամբ է կարողացել սիրվել աշակերտների կողմից։ Նրա դիտարկմամբ նախ երեխաները շատ ավելի հեշտ են հարմարվում երիտասարդ ուսուցիչներին, եւ ապա պետք է կարողանալ մուտք գործել աշակերտների հոգեաշխարը, հասկանալ նրանց։ Ասել է թե տիրապետել աշակերտների հետ շփման բոլոր գաղտնիքներին։ Երիտասարդ ուսուցչուհի Այսօր մի նոր սերունդ է մեծանում, դաստիարակվում, ասել է թե զարգացած, բայց միաժամանակ նաև չարաճճի։ Լսում են ձեզ որպես երիտասարդ։ Լսելը լսում են եւ նույնիսկ հումորային տարբերակները եթե վիճում են երեխաներ իրար հետ, որ եթե հանկարծ չլսեք դասը, իրար հետ վիճում են։ Այսինքն, երբ իրենք զգում են, որ իրենց սիրում են, փորձում են շահագործել այդ սերը եւ մեր համագործակցությունը ստացվում է փոխհմբռնում կա երեխաների մոտ։ Երիտասարդ մանկավարժին մտահոգում է այն հանգամանքը, որ աշակերտները շատ քիչ են աշխատում տանը։ Համակարգչային այս դարաշրջանում նրանք կարծես թե կտրվում են գիրու գրականությունից։ Դրա համար հավելյալ աշխատանք է պահանջվում։ Այդ դուք որպես ուսուցչուհի ինչ եք տեսնում, պատրաստական են սովորելու։ Մի քիչ ավելի զույլիկ են, քան իմ ժամանակներում, ավելի քիչ են աշխատում տանը, միանշանակ բարձ է եւ հիմնականում աշխատանքը ուսուցչի վրա է։ Դասարանում մեծ մասը սովորած գնան տուն, որովհետեւ տանը, չգիտեմ, խնդիրը ինչն է։ Միգուցե երևի հաժամանցային ծրագրերը արդեն շատ են, բայց տան աշխատանքը քիչ է եւ հիմնական աշխատանքը դասարանում արվում է, որովհետեւ եթե հույսը մնա երեխաների տան աշխատելու վրա, հա, արդյունք չի լինի։ Փաստորեն հավելյալ եք աշխատում նրանց հետ։ Հավելյալ ծրագրից միշտ վերջին 10 րոպեն նվիրվում է դրան, այսինքն նոր թեմա սովորեցնում, ոչ ամբողջովին իհարկե, նոր ուղարկում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան արդար եւ ազատ ընտրությունների կազմակերպումն ու անցկացումը Հայաստանի իշխանությունների համար կարևոր կերակայություն է։ Այս մասին ասել է աշխատանքային այցով Ստրասբուրգում գտնվող արտգործնախարարի պաշտոնակատար Զորաբ Մնացականյանը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի հետ հանդիպմանը։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատարը եւ Մարդու իրավունքների հանձնակատարն անդրադարձան նաեւ ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ միջազգային հանրության ջանքերին։ Այդ համատեքստում նախարարի պաշտոնակատար Մնացականյանը կարևորել է ցեղասպանությունների վաղ կանխարգելման մեխանիզմի ներդրումը։ Զորաբ Նացականյանը զրուցակցին ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի մոտեցումները։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատարն ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն առաջին հերթին վերաբերում է մարդկանց, որոնց իրավունքներն ու անվտանգությունը կարևոր առաջնահերթություններ են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը ժամանել է Աфghaնստանի Մազարի Շարիֆ Քեմփ Մարմալ ռազմաբազա։ Հենց այստեղ են իրենց ծառայությունը կատարում հայ խաղաղապահները։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոքարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Դավիթ Տոնոյանին դիմավորել է ռազմաբազայի հրամանատար գերմանական բանակի գեներալ Կլաֆուս Գերհարդը։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանն Աֆղանստան է մեկնել աշխատանքային այցով։ Մենք հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրում ենք, նույնիսկ այնպիսի, որ երբևէ որևէ մեկի մտքով չի անցել Ադրբեջանում ձերբակալված Կարեն Ղազարյանի վերադարձի հարցով։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը։ Նա անդրադարձել է նաև կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առողջական խնդիրներով պայմանավորված կալանքի հետ անհամատեղելիության հարցին, ասելով, որ այդ հարցն իրենց ստիրույթում չէ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկին Աննա Հակոբյանը հանդիպել է 1990-ից 94 թվականներին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ զոհվածների ընտանիքների աջակցություն հասարակական կազմակերպության անդամների հետ։ Հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Գայանե Սահակյանը ներկայացրել է կառույցի հիմնական գործունեությունն ու ծրագրերը։ Նա նշել է, որ ներկայդրությամբ հասարակական գազམ་ակերպության անդամ են համարվում ավելի քան 1000 զոհված ազատամարտիկների ծնողներ եւ այրիներ։ 1990-ից 94 թվականներին զոհվածների ընտանիքների անդամները բազմաթիվ դժվարություններ ունեն։ Նրանցից շատերն ապահովված չեն բնակարանով, շատերն ունեն աշխատանքի տեղավորման, սոցիալական, առողջապահական եւ այլ խնդիրներ, իսկ տրամադրվող թոշակն ու նպաստը բավարար չեն, ասել է Գայանե Սահակյանը, հավելելով, որ մեծ հույսեր են կապում նոր կառավարության հետ եւ լիահույս են, որ բարձրացված հարցերը լուծում կստանան։ Աննա Հակոբյանը հավաստիացրել է, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Վստահ եմ, որ ձեր բարձրացրած հարցերը գտնվում են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Խնդիրները շատ են եւ ցավալուն։ Անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ առաջ գնալ, որպեսզի կարողանանք հասնել ցանկալի արդյունքի, ասել է Տիկին Հակոբյանը, խոստանալով հնարավորինս աջակցել եւ օժանդակել ամենահրատապ հարցերի կարգավորմանը, ինչև խնդիրներին կտրվի համակարգային լուծում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռավորությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։